Eh. la escena de Cheto Copé. No compro ni compré con los falsos criminales. Manga de buchones, no lo puedo ni ver. La vuelta coroné, somos nosotros, ¿cuál fue? Pégate a la pared, que traigan botella rosé, que todo lo paré. Que el boliche tomé, prendan los motores y prendan las flores, que no haya dolor en esos corazones, porque para los gustos existen los colores, llegamos los De frente mal, yo vengo de chico también. Esto yo lo soñé. Siempre bacán, humildad y respeto sonando en el country y también en el gueto. Vengo de abajo, yo sé cómo es esto. Si me crié en la jungla de cemento, zona peligrosa, que no te perdonan. Si se donan y el que avisa no traiciona. En su Instagram me menciona la culona y mi historia la reacciona. Dice que no se enamora, que solo hace plata y por hombre no llora me con sus amigas en un bola. la escena de Cheto Copé. No compró ni compré, con los falsos criminales, manga de buchones, no lo puedo ni ver. que lo que, somos nosotros, ¿cuál fue? Pégate a la pared, que traigan botella rosé, que todo lo paré, que el boliche tomé. Bota y yo fui, ya fui y volví. Compa, esto es así. Te lo advertí, si sueño te mando a dormir. Muy flaco tu berretín. Andan en patizona tu patinetas, un producto malo, una marioneta, Nosotros andamos en la checa, aspirando la camiseta, quebrando a los falsos profetas. Estamos chetos mal, ahora estamos más que bien. Positivo al 100, de frente mal, yo vengo de chico también. Esto yo lo soñé, Siempre bacano, humildad y respeto sonando en el country y también en el ghetto Vengo de abajo, yo sé cómo es esto. Si me crié en la jungla de cemento. y metales, la escena de Cheto Copé No compro ni compré con los falsos criminales. Manga de buchones, no lo puedo ni ver. y metales, la escena de Cheto Copé No compro ni compré con los falsos criminales. Manga de buchones, no lo puedo ni ver. Gonzalo Nahuel de Villa argentina, lo a la quina, papá. Acá está la chispa, trajimos caramelo y tenemos la sonrisa. <laughs> Locura Mix.